сана юратрым. Таван жив. Сана юратрым, мен пәжекірен, мен ажаран. Пір сан жан жеш, юра жыратрым, чун савныран, чун туртныран. Таван жив. Сана юратрым үссе жетсен, салдак пулзан, Персан жын жеч савза усрарым, хам ядыма да, Каван шыршив, сана юратрам, хам журдыма, хам келеме, сан ядуба алла эш тытрам, вутрашын зесін вилеме. Таван шыржив, сана юрадап, мән величень, куш сүничень, вилзень, юра варап, варып, те юрлып сан жинчень.